Aquo estas eh conat por chiu aquo estas eh ofta moleculo en en mia planedo kai eh piezas relative simpla moleculo li vidas uh, eh, un oxigenan atomo atomo kai eh du hidrogenan atomo eh, aqua metas aquo moleculo sed uh, la simpleco finigas juste tie Ah, kai en tiu ci prelego mi parolos pri agbo pri acido e kai pri acidezo de nepoluita eh, naturae natura e maso kai poste pri acida pluvo ci e consequenzo e kai ki por fare digi la problema de acida pluvo ci un successo a mi finos per acido de la oceano pli non tempo a problema que pues eso la cumplida. Do, tio estas la super de mia aparato. Qui è la qua moleculo e a che algo che il substanzo ne sa stio simpla eh interalie char ossigeno ci ti rappresentata per la luggia e ili e di linea per tre luggia e ps mia via e crano ilia sa luggia. Ah ossigeno elemento kiu estas havas ege ege altan elektronegativecon tio estas la altiro de la elektronoj kiun eh, oksigeno dividas kun hidrogeno en la akvo molekulo tiel ke en, en tiu molekulo elektronoj estas multe pli ĉe la flanko de eh, oksigeno ol ĉe la flanko de hidrogeno pro tio okazas inter akvo molekuloj la tiel nomata hidrogena ligo. Gine estas vera covalenta ligo kiel la ligo kiu kunmetas la agromolekulon, sed se ne havas ege ege granda eh, grandan signifon por la fizika kaj kemia eco de akvo. Se vi comparas agon kun aliaj molekuloj de simila molekula maso, agvo havas tute ne kompreneblajn ecojn kiel tre altan boil boil punto kai eh, mel punto por glacio kai te plu kai tio de venas de la ege granda eh, interago inter aqua molecule causita de tiu hidrogena eh, ligo mi volas bildigi por vi kiel tio funkcias ne nur la hidrogena ligo sed ancao fenomeno kiu estas la mem ionigo del arbo. Uh, en specimeno de pura arbo, dolcia pura arbo, estas praktike ne estas iono. Se vi klopodas ekzemple mezuri la elektran konduktivecon de, de tiu akvo, vi vidos ke ĝi ne konduktas elektron. Estas absolute praktike ne iono nur eta eta quanto de aquo molecule disigas char la molecula mem estas tre stabila tio estas alia eto de de la aquo molecule por tio nur eta eta quanto formas ionoi kai do tio ionoi estas qui respondezas pri la acida kai alcala eto de solvajo kiel vi poste montros kiam estas aquo per mem Juste tio okazas, Mi vidus la filmeto ĉi tie. Filmeto volu. Filmeto... Hmm. Ne montras... Ne volas moviĝi tie. Ah. Nun estas la filmeto che vi vidas che a con le cure eh, colisies con un con l'aria un protono è stas de un eh, moleculo al alia. La resulto estas formigio de du ioni, uno positiva, ti è stas idronio, ossigeno con tri idrogeno, che alia negativa, ti è hidroxido, oxigeno, ossigeno, idrogeno con negativa charge. Tio è stas processo che ripetigias sed in tutte la concentritezzo de tiu ionoi en eh, la specimeno estas ege malalta. tiu proceso estas equilibro, do nenio staras, se vi observas, nenio ocasas en, en specimeno de agvo, sed tiu interchangio de protonoi inter la daure ocasas, cae dia tingas equilibro. Tio et pos vos est representita per de tiu ci che mia formulo, do du agum moleculo colisias unum con la alia, cae eh, est la formigio de eh, hidrogeno, eh, hidronio, cae hidroxido en solvaggio. Ciel ciui alia equilibroi, tiu equilibro de agu pos esti caracterizita per equilibra constanto, cae eh, se vi mesuras tiu, est diversa maniero mesurigi, a uh, de normala eh, temperaturo tiu constanto che non mi la constanto de agvo mi representa sin esperante co a co usando de agvo estas la producto de la concentritezo de hidronio ca hidroxido tiu producto dum vi tenas la temperatura fixita que tiu estas mesurita eh, che ducen nau de hoc kelvin tiu estas dudec vin gradus celsius Uh, tiu ciam estas 1.0 oble de de la minus de kvar. Tiu estas ege mal granda numero, que vi vidas eh, el tiu numero en eh, specimeno de pura agua, qui e la concentritenzo de hidronio ca hidroxido devas esti sama, cer ili devenas el tiu ci eh, supra evacio, tiam ciu ope devas esti 1 eh, punto nullo oble de de la minus 7 moloi en ciu litro. Tio es ege malalta iona concentritezzo. Cai la plei grava de equilibrio estas che ambau concentritezzo estas ligita. Unu ne povas changigi sen che la alia changigi. Char ilia producto devas resti constanta se vi diciamo che è stato Uh, ah, Ciò ci è smalcovrita e la um, mm, commenta della de nuovo e che homoi ne disponis eh, computilo e cal calculilo e eh, che ne havas hodio. Potio porili è stato sufficiente ma facile fare calcolo usante tre mal grande numero. Io relative ma grande numero nullo con eh, de, eh, decimala punto kai postes ses do no tio ses mal facile do ili inventis la po ho scalo kai po ho scalo esas nur helpilo por eh, representi eh, mal grande numero se vi vi certas ki vi audis pri un po ho kai la fino po ho estas minus la logaritmo llevado de de la concentritezzo de uh, hidronia ion. Mi esperas che vi comprendas che nur oni besonas difini pH, char la concentritetson de hidroxido, la alia iono, estas fixita kiam vi conas la concentritetson de uh, hidronio, ilia producto cia deves esti la arbo constanto. Pro tio, en, uh, en tiu uh, specimeno de... Ah, la inversa esprimo estas que la concentriteco de hidronio en aina solvajo estas dec yela minus po. Tio estas equivalenta formo de la sal. Do, en tiu specimeno de dolcia pura algo che mi montris eh, concentriteco de hidronio de basesti 1.0 de la dec eh, oble dec de la minus 7 mol per litro, Kai pro tio la poho de tiu arbo devas esti sep como nulo. Ĉu estas duboj dice Mi mi sekvos iun eh, tre stupan uh, eh, klarigon de la problemo, do estas grave ke vi komprenu en ĉiu etapo. Se vi havas demandon, vi haltigu, mi klarigu tio, ĉar alikaze mi ne, mi ne povos komprenigi kio venas poste. Do se vi comprenas che il specimeno de pura acqua tio deve essere po' do tio deve bona buona come E in natura, in specimeno de natura e acqua, acqua che il dia peras in natura, de niam oni habas tio un La specimeno de natura acqua ne habas eh, po' sed. Do, kio okazas? Kia specimeno de pura natura ago ne estas neutrala e unino massiu po hose neutrala solvaggio se natura ago ne estas neutrala Protio mi volas eh, io mette parole vi pri acido e kai alcalo eh sam de mia cara cristel en la yaro mil ox e eh che estas eh grava por esperanto diris no ni have la play simple and de acido e kai alcala acido e esa substanzo e dissolvas amoni disolvas il in in oni havas as plida eh, ironia eh, ion oni pligas la concentrazione de ironia kai inverse alcalo e esa stivi ki ki ili pligas le la concentrazione de hidroxido Kai tio se sta play simple el ciu eh, teorio i kiwi eh, discutas acido kai kalo esas aliai se nine bezonas por eh, la nuna problema tiu la plema nova tiu de Arrhenius esa suficia Arrhenius estes svedo kiu es sta un nuova gainito de la Nobel premio e che mio tio se si rilato con la svedezzo bidezia <laughs> se li es ege, egi brilla homo e pare smulta e contribuo del nur tio, multa. Do, uh, ancao, et inter tiu substanzo in quem oni dissolvas ili kai ili farigas acido oni povas distingi inter forta kai malforta acido kai tiu distingo estas grava por uh, la uh, natura natura media e kiel vi montros forta acido estas tiu substanzo e oni dissolvas ili ili complete ionijas absolute tiu molecule de tiu acidoi disijas en ionoi, e kai creas concentritetson de eh, um, hidro hidronia eh, iono absolute egala gara alla concentritetso della dissolvita acido cioè 100% en la molecule disijas estas mal multa y substanzo y que estas forta acido. Forta acido estas exemple florida, perclorida, cae natria, eh, nitra eh, acido. Tiu estas chiu y forta acido. Mal multa alia estas nu man, man pleno da forta acido. Chiu alia acido estas mal forta. Cae que amoni disocvas malbon eh, malfortan acidon nur eta el centajo el la molecula disigas kai formacion ni diru 3 4 5 el centro disigas kai ciu cetera molecula restas ne disigita restas disolvita kia molecula do ili ne contribuas ili ne igas la concentritetson de um, hidronio nur tiu qui ionigas tiu disigas kai en la caso exemple de eh, fluorida acido kai eh, aceta acido ili estas nur 20% Trema granda, el central. Exemple por tiu eh, aceta acido y en la eh, ecuacio que montras la equilibron do que am ni havas forta en acido ni ne parolas pri equilibro char 100% di, i, disira iras al la producto se en la malforta eh, nur 5% venas alla ionoi kai 95% restas ce la eh, ne ionizitai eh, molecul. Tio estas la esprimo de equilibrio, esa ancau equilibra constant. Do, post iun conduco mi volas diri che carbona dioxido ege ofta moleculo ancau in mia planedo estas mem malforta acido. Cai che moni dissolvas carbonum di in acqua, più ci eh, reago o Oni eh havas che creijas du ion hidronio cai hidrogeno carbonato. Questo du uno positiva, uno negativa. Comprenebile, c'è temas pri malforta acido, kie estas la premulto ĉi tie. Ĉi tie aŭ ĉi tie. ĉi tie estas la premulto. Du e relative eta kvanto venas kaj formas hidronion. Tamen tiu eta kvanto estas grava, grava. Kiel tiu el ie ekvilibro ni povas priskribi tiun ekvilibron per de ekvilibra konstanto. En tiu ĉi la esprimo de la ekvilibra konstanto estas concentrizzo de hidronio oble con sette terzo di idrocarbonato dividita per con sette terzo di carbonato di ossido cia cia estas je du de green graduso de estas eh, temperatura temperatura estas kvar de oble dec de la minus sep tio estas fixita de mai ne poluita agomaso do mi memoria sa di che mi diris ne proita ad homas ne havas ne estas neutrai ne havas neutrala po o kia cha la aero e in normala aero che mi mi parola la la scritta per eh, dire che temos pri aero de anta la granda industria di svolvigio e la panella do oni uzas tiun kiel la normo por mezuri la efikon de carbona dioxido ĉe la uh, nature akvomasoj ĉar kiel mi montros poste tiu koncentrizeco multe pliiĝis sed de tiu pra aero ni havas ke estas iu kvanto 2.0 oble dek je la minus kvar el centa, eh, frakcio ne tio estas el centaĵo tio estas fraccio el tiu molecolo e al modo de eh molecu eh, gasa molecolo esas eh carbono di tio esse sufficia a por crei acidetson en la natura a se protio di sodigio de la aera carbono di ossigeno uh, eh, che mi faras uh, en la prelego la derivagion, mi eh, rapide tragurus indo se tio estas la parciala premo de carbono dioxido do oni eh, multobligas la volan fraction oble la atmosfera premon kai vi vidas kiom da atmosfero estas eh, carbono dioxido e poste vi aplicas la legge che diras che la solvebilezzo de gaso estas eh, rette proporzia alla partia da premo della gaso super la linguaggio vi può svidia ah, se tiom da gaso vi havas in la linguaggio tium multe eh, provas di solvici ca tio la concentritezzo de dissolvita carbona di ossido in natura agro sempre pro la premo e la atmosfera se vi combina sti un esprimo con la esprimo della equilibra costante ca applicas la di de popo vi provas vidi do che la concentritezzo de hidronio causita della dissolvita carbona dioxido estos 2.26 obre 10 de la minus 6 molo per litro kai la equivalento tio estas boho equalas 3.6 ring tio estas acida tio i boho val, eh, valore qui estas mal pli grandai ol se, memoru che esas logaritma rilato set con minus eh, signo fronte de dito, esas inversa, la malalta e valore de poho signifas alta concentritezzo de ironio, se tio, pro tio che ti esas pli malalta ol se, eh, prescribas acidan solvaggio, do natura aquo estas relative acida kai mi mi devas la vivo evoluis en la planeta con tio do eh, tio ne estas aina problema char esas eh, la normala la natura accidenzo de natura natura bon nun, tio esta segora qui onesta e gordo estas che resulte de la industria evolu en la fino de la decnao al cento, comienza del du deca al cento, pli cae pli de polua gasoi en iris la atmosfera Nun, tiu ci polua gasoi crom carbona di oxido estis alitipai estis gasoi que tiu agas en ligvas en aqua solvajo kiel fortai acidi. Kai ne ne ne creas mal alta concentritezo de hidronio, creas alta concentritezo de de hidronio. Tiu gasoi estas principe sulfura dioxido kiu uh, eh, disolvillas cai combinillas con plida oxigeno do en tiu uh, eh, equacio estas du eh, uh, eh, paso e comprimita esas la disolvillo kai la oxidillo kai qui fine oni dicevas qual eh, molo de eh, hidronio per molo per dumolo de sulfura di oxido kai anco a formiglio de sulfata uh, anion se tio esas forta a acid tio esas eh, granda consentitezzo de hidronio formita kai simile ocasas cun la eh, nitrogenae oxidoi qui iras al atmosfero principe qui la mono eh, oxido de nitrogen nitrogena monoxido qui anca dissolvigas kai oxidigas kai formas la fortan acidon eh, nitratan acidon do ambo sulfuro kai nitrogeno qui am ili estas metita en la forma de oxido en la atmosfero Eble en kelka mi tiam eh volas markigi al mi studento ke tiu povas okazi ankaŭ nature. Ekzemple ki estas eh stormo ka estas eh pulmo tiu eh, eh afero okazas onillas la eh nitrogena oksido en kaj parto de de ili eh formas la la forta nitrogena oksido. Kaj ankaŭ eh estas eh, volcana eh, vulcana eh, erupcio kaj tiam estas eh, sulfura eh, dioxido el aero kaj do se tio estas natura proceso kio okazis en, en tiu jarcento estas rapida pliigio de la concentriteco de tiu gasoj en la aero kiu habis absolute la sola clarigon ne de naturae eh, fontoi, sed la fonto estis la industria agado de eh, la homo. Mi volas montri ci tie la mapon kiu en usono a pedaurinde la lumo ci tie ne ved permesas al vi vidi la coloroi. uh, ah, sed vi devas tiam credi de tiu kiu mi diras al vi eses diversai uh, ah, stazioi kie oni dum multa iaroi controllis la accidenton de pluvo kai eh, fine de la sedeca iaro e oli constatis che pluvo in ci nord orienta region de usono atingis valoro in gis du en poho de la natura valoro de vin che che gives gis du do Ako, que havas poho du, estas sufficie concentrita acido g havas de trua in efico in de multa ferro che ti antio cosasi eh, ssu granda eh, alarmo crio e la tutta lando dio dio es catastrofo es es catastrofo cha di habis ege g viderla in consequenzo exemple dio es sen foligo de la arbo arbo qui ricevas ti pluvo perdas la folio kai esas la la foto de la arbaro de folia uh, alie consequenzoi tiu uh, acida agvo interagas cum la uh, grundo kai eh, dissolvas la nutrajo de la planto kai for la forportas ili kai tia planto ne bovas nutri sin de la grundo char eh, gi esis la vita de de tiu acido ca tiu daure mortigas la la pat en la homa i construajo la conservenzo estis ca e multe ancora estas trevidebla do tesoro de la arto ca e architetturo de la protempo ma la peris cu tiu ke ili esis eh, principe farita el eh, calco kai ti es facile dis per ti ci porta a ti la plum do la la alarmo intensa e la tutta lando kai multa e lando il tio che il canado anca es do che un faro sto un faro kai Uh, eh, la tiu tipe zona maniero do ni faras la giusta na feru ki amni propodi fari ciu alia dito ni devas mal pligi la concentrizzo de eh, tiui acido i che forma porta na tiui gaso i che forma porta eh, na acido che oni eh, renovigis tiui eh, carbo carbo liga in eh, energia in eh, industrio e kai e l'automobile lo metis nova in catalizilo e kai ti pluga ti plus sufficie forta Eh, concentrita kai buone color digita kai legge de vigita eh, movigio kai eh, mi povas rapporti che en la jaro 2002 eh, ne plu estas problema de acida pluvo en Nord Americo tiu problema estis eh, solvita kai tio estas unu er kai foi mi, mi povas diri la play granda uh, successo en la protectado de naturmedio que ocases en la historio de Homaro. Que oni povis reversi la accidenton de plugo kai remeti gin al, al natura e natura, natura accidenton en tuta continento estas plej granda successo. Bedavinde tiene ocases en alia mundo parte qui vi vistias chinio venis io malfrue a la eh, vagono de la disvolvigianta e eh, evoluinta se protio che venis malfrue i girapidis pli o la cetera cai la situazio qui ocasis en en antau eh, dodecoa de esas ancora observeva el chinio Ciar in tiu tempo ci dio ne havis problemo de acida pluvo, sed en la nuna momento, cae giu pli rugia e eh, des pli acida, vi vidas che eh, estas problemo de acida pluvo en la China subcontinente. Eh, comprenere la China registraro con si es pri tio, cae propodas eh, trop solvoin eh, similaen al tiu kiu eh, estis adoptita en Norda Ameriko se tiu koro ne vere eh, okazi, ne vere funkcias. Bone, tio estas la problemo pri eh, la gaso kiuj formas la forma in eh, forta nacido en atmosfero kai eh, acida plugo ĝia konsekvencoj kaj kiel la homoj per homa agado successis contra batale tim problema. Se nun vi idas al alia problemo iom pli subtila kai tecla, temas pila concentritezzo de carbona di oxido, kiu malga tiu ti formas malfortan acidon, di havas consequenzo pli de gia concentritezzo ja havas consequenzo. Genesis play conata grafica rappresentaggio de la home creita ligio de concentritezzo de carbon di ossido carbon di ossido en eh, la atmosfera de la planeta tio esa la tubo de iu uh, meteorologia stazio en Havaio che dum jardeko oni mezuras la concentriteco de carbona di ossido gi esas mezurata cio manate, che kiel vi povas vidi, esas iu variado de la concentriteco de carbona dioxido causita de la sezon la zona variada. Pro tio, veran ca, veran ca, veran. Se pos la jaro obde, se de nao obde, tiu concentritetso daure crescas, cae crescas, cae crescas. Cae, cae tiu estas catastrofo. Cae, se iu ancora dubas, che tiu estas home causita, cae se iu ancora dubas la conse conseguenzoi, cium mi montros tuia vi, eh, ni parole poste exere, kai ni povas, ni provas pugnovati, por vidi, ču mi povas moving de via surtezo. Mi bedavas, mi, mi ne povas havi, mi ne povas havi eh, uh, eh, agrable vortoi, por homo i cui volas esti blindai al tiu, al tiu facto, tiu esas... Kiel uh, diris uh, iama vicepresidanto Sona, Al Gore, kiel li presentis foie tiu ci eh, dat malo diras se iu diras al vi che estas 20% chanzo che via homo bruligios ci vespere ci vi endomigios ci vi elitigios en tiu dom tiu estas la samo che che homo e faras oni dio, oh, estas 20% chanzo ah, ancora ni povas dauri, daure la sama voie Per tiu pliigio de concentritezzo de carbona dioxido en eh, la atmosfero, comprenu che tiu granda atmosfero esas en contacto con la oceano, la plei granda aquamaso de la planeta, cae gi dissolvigas tie, cae la concentritezzo de dissolvita carbona dioxido en la oceano pliigas. Cae cio esas la consequenzo de tiu? Di farigas pliacida qui es digo de Do, comprendo che nature oceana agone esas qui es Oceana agone nature estas uh, alcala, ne esas acida qui la pruvo, si avas iom da alcala uh, sed qui ocasa per pligo de la consentitezzo de uh, eh, carbono estas que la uh, alcalezzo de la agua malpligas dia accidento cliigia do estas multae formoi de vivo en la oceano qui dependas de formado de skeleto skeleto qui povas esti extera au interna kai tiu skeleto esas formita de du en la cristala formoi de calcia carbonato nomitas Aragonito kai Jesus Alia. Ah. Calcito, calcito kai Aragonito. Esa es la la du formo y kai amba formo farillas please for debla en alto se la acidezzo della acqua, la concentrazione de dissolvita carbona carbono dioxido pliegia. La conseguenza è che tiui organismo ne povas formi la skeleto la skeleto ma fortigas kaj ili mortas kaj ili mortas je iu ritmo ne kredebla kaj mi povas diri tion ĉar mi mem persone spertis tion ke tio estas la plej agrabla afero de tiu ĉi prelego povi montri pli junan mi tio estas mi antaŭ tridek jaroj kiam mi uh, eh, explodis la la mar for la mar front de de Havana si usas porto escondido con mi san andarin kai mi vidis vivanta e corallo con molte coloro e kai fisho e kai Mi deveni al cubo nel era 2000 de per l'universale congresso che de nove iris per sub a Malgo tio che tio ne estas mia foto, tio estas kio mi vidis, mortanta in corallo, o mordinta in corallo. Cae tio estas consequenzo de frigio de la accidenzo de la oceano. Mi ne havas dubu, mi, mi, mi vidis per propria cui La problema estas che coralo estas ege grava il sistema entra la tuta mondo. Tio es mapo de la mondo, cae tio irugiae areo tie tiel, tio vividas nigra, ne? Esas la corala e in en la tuta panela. Do, plei fama di dius, esa la australia corala presco, presco presca formortinta. Do, la caribia, ne? tiu tio, tio mi conat, estas anca un grama da Cai, eh, la demando estas, Ciu mi daure iros la tuchi voi comprendo che el la consequenzo de la pliege de concentrateto de carbono di ossido in atmosfera mi electis nun e problema tiu u rilatas alla acida cae al cava equilibrio se vi certas che vi stias che esas aliai problemoi derivita de tiu pliegio nome la forceia etico de la gasoi, cantie plus do minur electis unu ero inter la grave consequenza. Sed estas eta crio al uh, eh, consiglio de la homoi, ni ne povas daure vivi vivon kiel dis nun, char per tiu ni fosas nian propran tombeion en la planeta. Ni ne havas loco por escapi, ma lo che estas ja private compagnio in promesas al homo in contrato de 20 milioni de dollari porti ilin in marzo porque ili povu daure vivi. Tio estas eh, un voia bileto. tio estas tute... Sende bevino. Sende bevino. Do, se vi havas eh, demandoi pri tio que mi just presentis, vi pretas eh, respondi. Franco en Orlando que hay dicho esas Do mi havas manon grata na la acida pruvo, uh, eh, kiu parolis uh, eh, rilata al do mi mencis eh, la datumon de Nord Ameriko kaj de Ĉinujo. Ĉu um, en Eŭropo estis simile kiel en Nord Ameriko? Absolute, absolute. Fakte la la problemo estis malkovrita preskaŭ samtempe en Eŭropo kaj Britio. la la publikigaĵoj estis aperis preskaŭ samtempe. Mi kredas ke tiu de de Usono aperis iom pli frue, sed eh, la la hipotezo ke tio povas okazi estis ege malnova. Fakte jam Abrenius, tiu homo kiu kiu diris che la la acido che cala la en mi oxen oxen William Constit che che carbona dioxido un aero povas causi tio. Tio Y teorie, es teoría, dioxido el amor de dióxido que alía y de gas. Do teoría ya me dice, bone con alta ferro, que un es o, o, o, tu caso, sube, sube, sube, cae, la crío es este, cae, eh, occidente de Europa sabe de que son, que la problema no acaba de ser solita. Se, se tío se en, en la barra de, de tío que el manío es este, una, Io non ho Vi deve stare a un sonno. Chi non mi fa? Ah, ma Do, estas multa, multa afero kiu ni povas fari. La unua afero estas klopodi disvastigi la konscion ke tio estas problemo. Cioè, fin fine la decido di pri eh, economia, che non dico fare eh, politichisto, che economisto, che homo, se il, il ne Venas momento che la, la popolo mem, per, per propria consiglio, povas per forti iun o alien ir al, alla potenzul. Tio es la maniera de subismo che il, che li vola sancao in conduque esperando. Alia fero che ni povas fali estas analisi e nia propria vivo kio ni faras por i la quanton de carbona ossido che venas al atmosfera kai eh, se esas electo inter choforado kai publica transporto electi publica transporto kai se esas electo inter aqua botelon kai eh, tricuio preni aqua de tricuio kai te pues multa esas diversa de tie vi povas trovi centoi da diversai uh, consilioi qui i e io io po vas esas nur avoguto ti un persona po contribui nur eta punto sed la cunigio de ti u avoguto par oceano da sha oh, oh, oh, ci dio esas eh, de diga per mi di di di già non ho già capato sì, avevo voluto fare tutte le anni più vi calculo vi calculo la gutto yes, vi calculo la gutto ne esas che ta miliardo da homo sulla planeta alia levando ai es mi nu havas se io metti la la problema che general homo mai tutti ne di parola sa più pensas che hm. uso de pianto da vestoi productas multege da CO2 kai estus pisane vil tenis in vegetar ancau kai tiam estus ankau su pice da mo da man charge per la tuta mondo <laughs> mi mi volas defendi alien eh, aliam di tu ah, uh, mi trovas vere ne esas la maniero la quiu ian esas produktita en multa evoluinta el ne la consumado de viando men fin fine ni esas ci momente en lando qui e tradizie eh, viando esas produktita per plei natura metodo qui la bovino e en natura e pedio e eh, mortigis ilin cai, cai, multe malpli da efico sur la eh, carbona dioxido concentritezzo ol ti havas chi eh, abiesas industrie produttita. Do, mi esas multipli contra industria produttato de nur de viandos, de IOI, char esas tivi vegetarade chi ne constia che se ili mangias Monsanto produttita e eh, industrie produttita, ili anche havas suffice altan influon en la concentritezo de carba de oxido ca en eh, general en la sana de la planeta. Do ne volas edir la discutum de vegetarano e mal vegetarano, mi nur volas indici che estas, uh, tiu punto ne, ne estas tiu clara cienzo qui el estas la, la acidigo de la oceano o de la atmosfera. Bueno, ni de nove dancas al Orlando.